Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Miri dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Evo današnja tema je život mjesnog bratstva u izvanrednim okolnostima. Naši gosti su zdravko Lazić, duhovni asistent mjesnog bratstva Kaptol. Dobrodošli zdravko Hvala. I Milka Marijanović, ministra mjesnog bratstva Kaptol. Hvala. A kasnije će nam se pridružiti još i Tomislava Galić, povjerenica za interesne skupine, te Danko Ivošević, povjerenik za formaciju. Draga braćo i sestre, prije šest mjeseci Zagreb i okolicu pogodio je potres koji je ostavio brojna oštećenja. Mi Franjevci na poseban smo način suosjećali s našom braćom koji su bili prisiljeni napustiti samostani i crku Svetoga Franje na Kaptolu. Evo danas se prisjećamo toga događaja i u ovoj emisiji, ali ćemo iz prve ruke čuti kako izgleda život zajednice u vrijeme pandemije i potresa, te kako je Franjevački svjetovni red odgovorio na ove izazove. Danas kada nemamo svoje prostore, stara mjesta susreta, s nostalgijom se prisjećamo svih događaja i druženja koje smo godinama organizirali u i kraj crkve. Ali na konkretnim primjerima pokazat ćemo kako je ljubav dosjetljiva, te kako život zajednice ide dalje u svakodnevno posvećivanje gospodinu. Tako da evo pozivam vas da budete s nama kroz idućih 45 minuta, a na samom početku Fra Zdravko, evo sad kad se vratite na taj 22.3. prije šest mjeseci, noć prije potresa, bila jedna posve obična noć, vjerojatno niste ni slutili što vas čeka drugo jutro. Da, evo baš tako. Kad se prisjećalo svi tih e, događaja, da evo prije Bogu zahvaljujemo što je sačuvao živote braće, nas je bilo evo tada 49 orica i dvije časne sestre iz družbe Čeri Bože ljubavi koje vode naše domaćinstvo i kada smo se ujutro našli u parku zajedno s drugim stanovnicima toga evo dijela našega grada u svemu tome, evo što smo doživjeli, nekako okrenuti jedni prema drugima, najprije smo u tome vidjeli evo Boži znak i Božju providnost da smo živi, da se nikome nije dogodilo, dogodila nikakva ozljeda, kako ono volimo reći u narodu, niko nije ni ogreben, nego evo, hvala Bogu, Bog je sačuvao naše živote to rekao, na poseban način zahvaljujemo i blaženoj djevici Mariji. Braća su spontano odmah zapalila svijeću u klaustru našega samostana koji isto nosi evo, spomenu braće iz prošlosti kada su ispod kipa bezgrešne stavili natpis zahvalnosti što je gospa sačuvala živote braće kada je bilo bombardiranje tako evo od tada svaki dan palimo svijeću majci Bože u znak zahvalnosti mi koji smo ostali izbolimo evo u ime sve braće jer evo i tu osjećamo prst Božije providosti i zaštitu Blaže Djevice Barije koje je Sveti Franjo posebno častio i koje je sve u svome životu na neki način dugovao i od poziva na obraćenje i evo što je uspio dovršiti svoje poslanje na zemlji pa onda želio biti evo i pokopan uz crkvicu Svete Marija Đolske baš pod zaštitom Blažene Djevice Barije. Zanimljivo je to kad gledamo iskustva drugih zajednica i samostana koji su također stradali na Gornjem gradu većim dijelom i onda odmah svi se prisjetimo onog našeg i gesla i, i, i duhovne misli i poticaja Franjo idi popravi moju crkvu zar ne vidiš kako se ruši i isti tren nekako nam je svima bilo lakše zapravo i kad smo i kroz tu dimenziju spoznali sve ono što se događalo. Pa evo kako je izgledao taj vaš prvi dan u zajednici, prva noć nakon što ste zapravo niste imali gdje ni boraviti, niste smjeli biti u samostanu budući da je zgrada zaista jako oštećena. Da, pa evo u parku smo odmah nekako se snašli, pa stariju dovezli smo kombi i stariju braću stavili u, u auto jer je to jutro bilo i hladno da. i onda u razgovoru s provincijalom odmah smo evo, se dogovorili da stariju braću odvezemo zajedno sa juniorima, našo mlado braćo njih je bilo 30 u kuću susreta Tabor gdje je fra Ivar Batić koji je i zabirnik provincijala bio i provincije se pripremio tako da su evo braća već onda bila na toplom i sigurno već su zajedno i molili i ručali u prije tako da, da evo je to sve nekako bilo organizirano. E, ono što smo doživjeli kao ljepotu zajedništva i Franjevačke obitelji. Još dok smo bili u parku, to je bilo tako simpatično, u isto vrijeme, evo u svojoj toj muci, Gvardijan iz e, e, samostana e, u Dubravi e, naše e, braće Hercegovačke provincije Frasvetozar e, još nije bio ni drugi potres već je zvao veli odba dovedi svu braću neka dođu mm. sa toplo i ugrijace ubrzo su razvali i braća iz vrbaričeve Oda iz Radbiskupije, kancelar Bosinjor Večković, onda evo braća od odmah su rekli ako treba odmah možemo doći da odmah naše siromahe uputimo k njima taj dan ako bude trebalo E, mnoge e, časne sestre redovice s kojima smo povezani e, čim se malo smirilo i čim smo ušli u samosa vidjeti štetu već su nam isto donijele časne sestre nešto toplo za popis, za poje dakle tako da smo tu baš doživjeli tu jednu blizinu i ja bi se usudio reći kao ono u vremenu, u vremenu kad je živio Sveti Franjo i prva braća baš tu jednu e, brigu i naklonost drugih i susjedi i svoje nevolje došli su nas pitati je nama šta treba i opet njih i tako da baš se osjetila ta jedna ljepota zajedništva i crkve i, i u toj jednoj Franjevačkoj jednostavnosti se očitovala evo da i ljudskost, a opet i, i naša vjera i, i djelotvorna milosrda ljubav. Gospodin nam je dao braću. Da, baš tako. I evo, ta zajednica ide dalje, e, e, sad zapravo dolazimo i do Franjevačkog svjetovnog reda, za koji znamo da i kao što sam naziv naše emisije Poziv u svijetu, pre, evanđelje u život i život u evanđelje, ne možemo nastaviti sa svim aktivnostima koje smo bili započeli na početku godine, ne možemo ostvariti sve što smo planirali, ne možemo sve susrete organizirati, ali ostaje ta duhovna povezanost i brojne druge stvari koje su se u međuvremenu lijepe dogodile. Pa evo, Milka, kakvo je iskustvo vaše zapravo u, u tom trenutku, odnosno kako organizirati život mjesnog bratstva u ovakvim okolnostima? Evo, dobro, ovoga, iako su e, naša, većina naših aktivnosti koje smo planirali otkazane, ipak evo, ove neke smo uspjeli i ostvariti a o, isto tako e, uz recimo evo domišljanost naše braće i sestara održavaju se i, neki susreti pa smo evo čak i ostvarili neke o, recimo hodočašće e, ovog zagrebačkih bratstava u Remete jedna evo grupica članova Franjevačkog svjetnog reda s kaptola je krenula u Remete i tamo smo zajedno sa ostalom braćom i sestrama iz ostalih brastava slavili svetu misu. E, isto tako susrećemo se e, svake, inače smo imali kroz godinu svaki mjesec skupštinu, a od e, recimo za vrijeme korone, od, za vrijeme korone i sada poslije u ovim izvanrednim okolnostima smo se okupljali nedjeljom u, kod braće Franjevaca u Sigetu mhm. nakon svete mise u E, dvorištu o, e, crkve, to smo jedan puta ovaj, mjesečno, a isto tako ima dosta e, od naših skupina koje su se osmislili svoje susrete pa se susreću i privatno i na otvorenom prostoru, ali ono najvažnije nekako povezani smo molitvom spomenula sam za ove naše karitativne aktivnosti da su otkazane, ali ipak ove, recimo naša karitativna skupina ove, djeluje, djeluje i dalje. Ne možemo posjećivati domove za starije, našu stariju braću koja su bolesna ili jednostavno mhm. ove starija, ali smo povezani zahvaljujući evo tehnologiji i nekako i u kontaktu smo SMS porukama, telefonom i na različite načine. Mhm. Jedna od važnih aktivnosti bila je i kuhinjica koja se zapravo svaki dan brinula za sve one koji su bili u potrebi. To je možda najviše brinulo sve one koji su vidjeli da se dogodio potres i da zaista i taj dio aktivnosti će biti doveden u pitanje. Pa da, evo sad smo dobili priliku na svetome duhu, evo zamolio nas je voditelj tamo kuhinjice da e, bi naša braća i sestre recimo petkom dijelili hranu i evo već od prošlog tjedna su krenuli i bili su jako sretni jer im je to upravo to nedostajalo. mm e, Kada razgovarate s braćom i sestrama, kako se oni osjećaju, kako su reagirali i vi kad se pokušate prisjetiti tih prvih trenutaka? prije šest mjeseci sigurno i vama osobno bilo jako teško. Pa je, bilo nam je svima teško i e, odmah prvi dan nekako ove, nakon ove potresa imala sam cijelo to vrijeme kroz mjesec dana jako puno ove poziva i bili su baš ono jako ovoga su osjećali pogotovo evo s braćom Franjevcima pitali su pa jel imaju gdje ovaj, je, kuha, mhm. e, gdje spavaju, kako žive, kojim tako, pere Kojim pere veš. Ono do najsitnijih detalja. Da. To je zapravo i kad se vidi ljubav na dijelu, jel? E, upravo tako. Bez obzira na sve druge okolnosti u kojima, u kojima smo se svi skupa Pa su neki pekli kolače, nosili kolače i ne samo kolače, nego i druge stvari. Jedno jutro sam, evo mogu ovak ispričati, mhm. jednu sestru srela ide sa placa i nosi onako siri vrhnje i kaže idem ja našoj braći fratrima odnijeti da, da, da, ih, da ih se razveseli. <laughs> da ih razve, da. Zdravko, što je sa svim drugim aktivnostima? Ispovjedi, briga za narod, svete mise? Pa evo, budući da su takve okolnosti bile, pa onda nismo mogli zbog e, korone e, e, djelovati evo, toliko, a budući da imamo i na cijelome objektu zabranu boravka, dakle crvenu naljepnicu, e, onda ne smijemo evo, ni primati u prostor samostana koji je oštećen zbog potresa, pa onda smo se snašli, frapetar, koji je bio ovdje, on je imao ispojedalnicu da tako kažemo, improviziranu na jednoj klupi u parku. Pa. To isto bilo onako kao i sjetića Svetoga Baš. Franje i ljudima je to bilo jako drago da su uvijek mogli evo potražiti ga. E, ja sam bio opet s druge strane u dvorištu, onda ova jedna vjeronašta dvorana nije toliko oštećena, tako da evo ne imamo službeno određeno jer evo ne smijemo jer je cijeli kompleks oštećen dok nam to ne budu stručnjaci utvrdili da se može onda maknuti evo ta zábrana, pa kogod dođe e, i zaboli, evo uvijek smo e, raspoloživi i, i učiniti sve ono što je moguće, evo ispovjediti i, i evo te druge koje treba e, bolesničko pomazanje ili nešto kratko porazgovoriti u nekoj duhovnoj potrebi. A vezali smo se kao što je ministra sestra Milka i rekla uz crkvu Svetoga križa na Sigetu gdje onda i imamo redovito svetu ispovjed e, prije svete bise i uz svete bise onda se dogovorimo za neki susret i tako je ako neko ima neku duhovnu potrebu pa koliko možemo učiniti ovim evo novim specifičnim okolnostima. Kako su vas primila braća na pa kao svoju braću. Zaista evo, to je isto tako providorosno da, da su ti prostori tako veliki da smo bi zapravo cijelu crku, sav Vendar, osim orgulja smjestili u evo te prostore e, u Sigetu i našu biblioteku i sve druge evo naše E, zaberitosti koje smo mogli odvesti i pohraniti tamo pa se evo silno zahvali našem fra Robertu koji je gvardijan i župnik i braće koja su strpljiva s nama nije to lako s nama kaptolcima evo i prvim redom i franjevačkim svjetovnim redom da da evo već ste zajedno proslavili veliki blagdan rane svetoga Franje jesmo rane svetoga Franje pa evo sad isto preporučamo našoj braći Franjevcima koji nas slušaju slušaju da će biti trodnevnica u čas Svetome Franji u Sigetu sa onim lijepim obredom preminuća, znači u subotu na večer, trećega dana trodnevice, a to je evo isto novost. Mi smo pokušali pregovarati sa e, gradom, sa onima koji su evo zaduženi i koji bi nam mogli pružiti mogućnost da možemo koristiti dvoranu komedija za evo te mise koje bismo imali nedjeljom prije podre. Mhm. tako da ćemo da na svetoga Franju započeti imati te mise nedjeljom prije podne u kazalištu komedija, znate da je to nekada evo, bilo i vlasništvo da našega Franjevačkog samostara, pa su nam evo ustupili budući da oni svoje potrebe i svoje redovite programe uvečer, onda neće moći biti sveta misa večer, zato ćemo onda imati više svetih misa, znači prva će biti u sedam sati, druga će biti u 9 sati sa sudjelovanjem djece, treća će biti u deset sati, četvrta u 11 i peta u 12 sati, tako da bismo evo, evo imali mogućnost da pa evo ako Bog da da se smiri korona i molimo svaki dan, pa da evo možemo započeti jer mnogi su nas i nazivali vjernici koji su vezani uz ovaj dio grada i kažu barem da bude negdje u blizini naše crkve Svetoga Franje. Mnogi su evo tu baš primili i puno i i Mnogi su, još dok je bio naš pokojni pater Zvijezan, kroz sakramente kršanske inicijacije, započeli svoj kršanski poziv. Evo, veliko je naše Franjevačko bratstvo i svjetovnog reda koji se evo vezali u crku gdje su položili svoje zavijete, mnogi vjenčani, mm. započeli evo svoj brak i obite, tako da to nisu samo lijepe uspomene, nego evo često nas i zovu i pomažu na svaki način i podrška su nam velika, tako da smo evo Bogu zahvalni i vjerujemo da ćemo da na ovaj način moći možda lakše ostvarivati to zajedništvo. Za sad radnim danom nećemo moći, još, da, još uvijek ne. Da. Hvala na ovom prvom dijelu. Nakon kratkog glazbenog predaha reći ćemo i kako vi, dragi slušatelji, možete pomoći crkvi i još puno, puno drugih konkretnih informacija. Pa evo, ostanite s nama i dalje. Čujemo se ponovno nakon kratke stanke. swoim świetlom pokore Klara oblači Nebo se raduje Kliču kerubi serafi Novom svijetlu koje donosi cijelom svijetu браття. te u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas govorimo o životu mjesnog bratstva u izvanrednim okolnostima, a naši gosti su Fra Zdravko Lazić, duhovni asistent mjesnog bratstva Kaptol, Milka Marjanović, ministra mjesnog bratstva Kaptol i sada putem telefona nam se priključuju i Tomislava Galić, povjerenica za interesne skupine koje želimo dobrodošlicu. Miri, dobro. Pozdrav Tomislava, kako si? Dobro sam. Evo, dobro došla Evo, dobrodošla u našu emisiju. Nadam se da si čula onaj prvi dio emisije u kojem smo e, govorili zapravo o, o svim okolnostima i došli smo do ovih konkretnih aktivnosti koje otvaraju jako puno pitanja. Pa evo, sad s obzirom da si ti povjerenica za interesne skupine mjesnog bratstva Kaptol, Jesu li se te aktivnosti zaustavile i kako ste se zapravo prilagodili ovom, ovom novom e, životu na koji smo svi skupa prisiljeni? Pa naravno da je potres protreso i naš možda uobičajeni neki ritam aktivnosti, ali mislim da je mnogo braću i sestre možda potaknuo na revni molitveni život, pa mislim da, su se, da se više krunica i drugih molitava molilo kroz svo to razdoblje i na taj način se nekako duhovno povezivalo bratstvo, a s druge strane opet e, javile su se i neke druge ideje od kreativne braće i sestara, pa su tako e, nekolicina, veći broj e, zavjetovanih Vranjevaca, ali i onih simpatizera, uključio se u izradu E, kreativnih radova, konkretno to su bile platnene vrećice koje su oslikavali i sav prihod od te prodaje koja je brzo planula e, išao je znači za obnovu crkve i samostana. uh To je bilo konkret, konkretna akcija. To je zapravo samo jedna aktivnost, ti si koordinatorica projekta Krola u Dato Si, je li tako? Točno, točno. Taj projekt je isto malo ovoga um, kako bi rekla, izmijenila svoje smjernice, ali nas je potaknuo možda na nekako drugačiji angažman. E, znači projekt je e, u suradnji sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Franjevačkim svjetovnim redom i Franjevačkom mladeži e, u kojem je cilj aktualizirati papinu encikliku Laudato Si i provesti u dijelo brigu, odnosno očuvanje naš, naše zajedničke planete Zemlje kroz e, svakodnevne neke uobičajene aktivnosti jer znamo da se promjene događaju kod kuće. Pa nas je želio malo senzibilizirati da e, poradimo na štednji električne energije, toplinske energije, da uštedimo vodu, e, malo racionalnije koristimo hranu i slično a to su naravno svakodnevne aktivnosti, a braća Franjevci, sestre i braće od svjetovnog reda su nekako na prvoj crti moćnog primjera kojeg trebaju pokazati kako se brinuti za naš planet. Kad se dogodio potres, kako si ti osobno gledala u budućnost? Jesi li uopće mislila da se mogu pokrenuti ponovno ove aktivnosti o kojima si sad govorila? Pa nekako na, na prvu Naravno da je bilo neizvjesno, ali opet nekako sve izađe na dobro. Vjerujem da, da svako e, zlo, kako se kaže, za neko dobro, opet e, mislim da, da samo može izroditi još neka nova, kreativnija ideja da, da sve nekako bude plodonosnije. Aktivnosti se i dalje nastavljaju, je tako, pogotovo prikupljanje sredstava za obnovu samostana? Tako je i baš ta uspješna prodaja tih e, platnenih vrećica je potakla da se e, akcija nastavi. E, vrećice se i dalje izrađuju i prvom sljedećom prilikom, ja mislim već sad za blagdan Svetog Franje, bit će ponovno mogućnost kupnje tih platnenih vrećica i za Svetu Elizabetu, ako se ne varam. Tako da, evo, dok ima marnih ljudi i pranjevaca, biće i Kroatija. Hvala ti puno Tomislava i na tvom uključenju u našu današnju emisiju i želimo ti mir i dobro. Mir i dobro i vama svima. A sada pozivamo i Danka Ivoševića, povjerenika za formaciju mjesnog bratstva Kaptol. Branko, čujemo li se? Danko, čujemo li se? Čujemo se, čujemo se. Pozdrav, nadam se da si dobro. Miri dobro i tebi. Evo, Danko ima jednu vrlo važnu ulogu. Formacija je zapravo uh, jedna od ključnih aktivnosti u životu jednog bratstva. Pa kako doprijeti do braće u formativnom smislu u ovoj specifičnoj situaciji? Možda zapravo je to najveći izazov. Pa da, zapravo um, formacija, pa zapravo kao sve druge aktivnosti, formacija zahtjeva neke preduvjete naravno to je da se možemo sastati, jel? I sad, e, a s obzirom da formacija ima e, posebno mjesto zapravo po nekoj listi prioriteta e, da zauzima možda je prvo mjesto jel, ovaj, onda mislim da je možda i po najviše truda uloženo u to da se formacija ipak nekako provede i dalje, da se provodi i dalje. Mhm. Tako da, nego od početka ove ovaj, korona krize i potresa, ali kod nas, naravno sve je stalo. imali smo program trajne formacije koji je svaki mjesec eh, nudi jednu temu za obradu po generacijskim skupinama a mi smo to na svakoj drugoj skupštini e, zajednički obrađivali. Mhm. Tako da što se tiče trajne formacije, skupštine više nije bilo i nije bilo to, tog rada po skupinama. To je bio novi model koji je bio jako dobro prihvaćen na skupštinama. Da, to je od prošle jeseni smo s tim krenuli i održali smo jedno četiri od pet e, takvih e, skupština jeli, sa, sa radom po skupinama i mislim da, da je imao nekog učinka i da, da je bilo, bilo, bilo to dosta dobro. E, ipak je bio to jedan korak nekako napred u smislu um, eto, provođenja formacije na jedan drugi način. Mhm. e, što se tiče početne formacije, tu uh, da sam htio sam zapravo reći, zapravo tiče tajne formacije, onda nakon nekog vremena smo um, po na, načinu kako je to i u svim mm, drugim e, skupinama i u samoj crkvi se prešlo na to na internetsku, internetski način komunikacije, onda, onda smo počeli objavljivati e, uh, temom informacije na našem webu ili neke, ovaj, osim tema za trajnu informaciju e, i neke teme za osobnu formaciju, tako da na neki način tako braće i sestre uh, držimo budnim i da, osjećaju da su, da, da su dio bratstva. Također i neke tekstove smo počeli obavljivati, tako da eto, tu smo koristili e, mogućnosti e, suvremene mogućnosti komunikacije. Što se mhm. tiče e, početne formacije, tu bilo je tu isto neki predloga da se to ide preko virtualne platforme Zoom ili neke druge, ali mislim da je to ipak e, prvenstveno važno da se pouka radi uživo, jer to, e, to su aspiranti i kandidati koji su tek na početku i mislim da nije bilo baš previše smisla sad da idemo e, preko interneta. I uspjeli smo, kad se malo stanje stabiliziralo, uspjeli smo malo održati nekoliko susreta u lipnju i srpnju i sad bi trebali ovaj tjedan sutra nastaviti sa a, poukom za kandidate, ali na, tak, tu, tu, ipak nekako kao i za većinu praktički većinu drugih e, susreta ipak treba biti e, susret se treba dogoditi e, i mm-hmm. imali smo sad mali zastoj, znači posle ljeta vezano uz prostor gdje bi to održavali, znači za pouku mislim da, da je ključno da pouka ipak bude uživo, to je barem, moje, moje mhm. Dobro, a evo Danko, tvoj pogled u budućnost, e, zapravo koje su neke ključne aktivnosti koje ćete planirati zapravo do kraja godine? Pa, e, znači, trebali smo imati e, sad već u listopadu ulaz znači, prevremene zavjete jedne skupine i ulazak druge skupine. Pa mm, ja bih bio zadovoljan e, kad bi održali zapravo do kraja godine održali sve planirane susrete koje smo imali. Znači mhm. e, u planu, znači to je još jedno 5-6 susreta i za stranke, i za kandidate. A, ako se služi mogućnost da imamo skupštinu u nekom, ovoga, na neki način e, sa, sa dovoljno prostora, svakako bi bilo lijepo da imamo i opet skupštine sa obradom E, mjesečnih tema za formaciju kao što je bilo prije, da. Da, tako da ambicije neke ovoga, ne mogu baš e, reći da, su, da, da imamo prostora, za to osim da probamo vratiti e, za početak, kažem, baš to do kraja godine na ono kako je bilo prije uh ove krize. Hvala puno i tebi na uključenju u našu današnju emisiju i naravno obilje blagoslova u radu u formativnom dijelu. Pozdrav, mir i dobro, ponovno jedna kratka glazbena stanka. Hallelujah. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda nas i u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu. Danas o životu mjesnog bratstva Kaptol u izvanrednim okolnostima. Već smo puno toga rekli i vjerujem i dragi slušatelji da ste i sami vidjeli e, koliko je tu aktivnosti bez obzira na to što ne možemo ući u crku Svetoga Franje i što jednostavno veći dio onoga što smo planirali zapravo teoretski, fizički ne bi ni mogli provoditi. Ali bez obzira na to, Franjevci gledaju veselo unaprijed u ove dane i mjesece koji dolaze, pa evo, Frazdravko, čuli smo sad i ovim aktivnostima, život zaista ide dalje i vaša je tu podrška isto tako jako važna, dakle kao duhovni asistent trajno pratiti sve aktivnosti u bratstvu, koliko je to važno pogotovo u ovom periodu obnove da, pa evo, sigurno da trebamo jel, čitati koje vremena kako evo lijepo i govorite u, u uvodu jel, u ovoj emisiju to je naše poslanje, kao što je Sveti Franjo pretakao evanđelje u život i život u evanđelje gdje evo je naše prvotno znači poslanje kao i svakog Isusovog učenika ljubiti Boga. Sigurno da onda iz toga iskustva mi i radimo i djelujemo. Uvijek se vraćamo na onu jel, dragocjenu stranicu evanđelja gdje Isus svoje najbliže suradnike zove sa sobom u osamu, znači da budu na samo s njim, što je slika evo našega osobnoga, duhovnoga života. Evo bit ću vrlo iskren, e, baš ta korona čovjeka nekako vrati na one korijene i temelje duhovnosti kako to evo i čitamo u duhovnim spisima mnogi duhovnih učitelja Sveti Franjo nije napisao takav jedan da tako kažemo cjelovit spis gdje može kao neki drugi učitelji duhovnosti pokazati ona tri puta i put čišćenja i put prosvjetljenja i put sjedinjenja. Međutim, to se sve dogodilo u njegovome životu i to je nekako i nama zadatak, ono temeljno poput jel, abecede, to je za duhovni život, da evo te stožere sami u sebi njegujemo kako bismo onda mogli i djelovati, jer to je onda evo što ste rekli, pretakanje evanđelja u svakodnevni život. Sveti Franjo vidi Boga u svim stvorenjima i svuda oko sebe jer je svjestan Božje prisutnosti. Znači, baš zato što je ono od gubavca kojega je poljubio pa kasnije jer sve ono što je proživio evo i kroz križ, znači o svog križa i trpljenja pročistiti se da bi onda u toj fazi sjedinjenja zapravo prepoznao Božju prisutnost i tako odgovorio. Pa evo u tom smislu evo ne moramo se bojati ako budu istrože mjere i kako god bude da bude, važno je evo da mi to darovano vrijeme u svim tim okolnostima iskoristimo znači za osobnu izgradnju, osobni rast te toga iskustva ljubavi, a onda evo kad, se, kad popuste vjere kao što se to dogodilo, kad budu lakši uvjeti i prilike života, onda možemo iz te punine i apostolski djelovati konkretno evo, na sve one pozive vremena, kak je to i Sveti Franjo i Franjevci, svjetovnjaci kroz evo svoju dugu i častu povijest činili. Evo sestra Milka, a što vi kao ministra očekujete od braća i sestara u ovom periodu koji je ispred nas? Pa evo ja očekujem da se što više molimo jedni za druge, da, da budemo tako nekako povezani i u, osobnoj molitvi, a i u molitvi recimo grupno, evo znam da se neki mole glasnici velikoga kralja e, preko društvenih mreža, onda isto tako bi pozvala našu braću i sestre koji su molili o živu krunicu. Sad je započeo novi krug u devetom mjesecu da se jave, imamo već pedesetak pa bi bilo lijepo evo da i na taj način e, E, se uključimo u zajedničku molitvu. A najviše pozivam, evo sad ćemo e, krenuti sa euharistijskim slavljima gore na Kaptolu, pa evo da se tamo e, zajednički svi susretnemo i molimo. Evo sve smo bliže i, i našem stvarno velikom blagdanu Svetoga Franje 4. listopada. najavili smo već da će se u to vrijeme zapravo i održavati mise po rasporedu u kazalištu Komedija 7, 9, 10, 11 i 12 sati, tako da i vas na taj način pozivamo. A evo, pred sam kraj emisije, mi smo u ovoj emisiji zaista jako puno govorili o životu nakon potresa, ali sastavni dio tog života je i obnova koja je zaista zahtjevna. Sad kad smo se pripremali za emisiju, evo Zdravko pitao sam vas koliko je trajala obnova nakon potresa 1880. godine, pa ste rekli da je to 22 godine. Mislite li da će ova obnova isto toliko dugo trajati? Pa evo, bi sad... Nekako nam je to nestvarno. Sad da, kad pa sad je puno, jel, puno, uh, lakše, mogućnosti i lakše jel, obnavljati, ima uh, puno E, više e, mogućnosti da se to može onda i brže i lakše pa evo mi sad čekamo dok još budu gotovi ti elaborati da se to da to stručnjaci evo naprave jer kako i kažu važno je, važno je e, da to bude onako profesionalno i sve dobro napravljeno, da polako skupljati sredstva i onda se može evo i krenuti prema obnovi. Sad, se, sad su gotove te takozvane hitne intervencije, znači mhm. stavili smo u crkvu skelu, koja je i zaštitna i mogućnost kasnije za obnovu. Na je također skelu jer je e, oštećen E, reljef na kojem je prikazan Sveti Franjo i najproblematičnija je statika tornja koji zapravo evo i sve koči, ali zato se treba i napraviti onda jedna stručna obrada i izrada elaborata da bi se onda uz potvrdu konzervatora moglo i pristupiti mm Mi vas naravno, dragi slušatelji, pozivamo da i vi date svoj doprinos u obnovi i samostana i crkve Svetoga Franje na Kaptolu, ali isto tako i samostana se stara Klarisa u Mikulićima, koje su također teško stradale, tako da evo na web stranicama ćete pronaći sve informacije i mislimo da je ovo prilika da svako od nas na svoj način pomogne koliko može i materijalno i duhovno. Hvala vam puno što ste bili naši današnji gosti. E, Fra Zdravko Lazić, duhovni asistent mjesnog bratstva Kaptol, Milka Marjanović, ministra mjesnog bratstva Kaptol, a telefonom su nam se uključili Tomislava Galić, povjerenica za interesne skupine i Danko Ivošević, povjerenik za formaciju. Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. E, pretvarati evanđelje život u životu, evanđelje, to je naš poziv i na to smo pozvani činiti iz dana u dan. Mir vam i dobro. Svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.